Hareketa Nasri Agib Navi Cemal Abdunasır derket hole hareketeki milli yani bu çağı işte kısmek روnak bir subay binavi arabadı binavi hareketa milli arabi hareketa milli arabi xo binavi dikirin Cemal Abdunasır yek jwanım o e, bir şekli milliyetçiliğe Arap esastır. Anti emperyalisti cibergi milliyetçiliğe Arap Duve demedi. <coughs> Li dijî sümürgecitiye, li dijî perçebûne. Wek eylimek bû, ji bo ve bi hukmê bi xwezaya xwe gil dijî perçebûne, li dijî sümürgecitiye bi rengekî otomatik doğal li dijî emperyalizmê Yani li dijî İngiliz, Fransız, û pişirjî Amerika. Hereketeki li dijî monarşiye bû. Yani kraliyet. O li ser esasê kraliyetê sistema ee, ji bo vê hereketek tê de nûveyê modernîte devletnetev liberalizekirina bi taybetî têkiliye civakî işte rêdayîna jinê ciwana belavkirina erda bi vî şeklî hinek uygulamê êgê wer modernizasyonê modern xwe nîşan dida ji derdikir ev ya navê sosyalizmê lê dikir lê te eleqe wê tabî sosyalizmê Ama bu xwe navê sosyalizmê lê dikir Vak hedef yekitiya Arab urzgar kirna Filistin'den peşiya. Yani yekitiya velati Araba devletek Arabi mezin çebibe urzgar kirna Filistin'e Yahudiya. Dan peşiya xwe. Jiboy ve destek ji e, herkesi girtin. Hemu heze netevi Arabi ji destektir. Cemal Abdülnasır pişti demek ki e, him betir ev sloganı xwe kost icar rasti û gavek tarîxî avêt ew gava tarîxî çi bû destdayîna li ser kanalê Sûez kanalek heye li Misrê navê kanalê Sûez Na ev kanal çi Misir ev der hev diyar dibe Naxuyayî ev der Misirê ev behra sor Qizildeniz ev behra spî Niha berê ji bo ge em ji İngiltera em nade İngilîzî ji bo ge ji İngiltera ya ji ji İspanya ya ji ji Kesek bu hasta biçi Hindistan'e, biçi Çin'e, biçi İran'e, biçi Vanderan'a li gemiye suvar bu hemû derdora Afrikya bad da li ve umut burunu heyil ve de distiri hata dhat. Riyek pır Fakat li verdi navbera bahra soru bahra spidi yani Akdeniz ve Kızıldeniz edin girtib yani ahab gelek de fikirin gotin acaba am vurdu kanaleki vekin e çavbe gotin <coughs> am kanal vekin ava bahra sipi ava bahra sipi e ser bu keve ve cari herkese bin avet ne verip di peşre kanun fizike ispat kirin ki av vernine kanuna ave <coughs> be arabi dvejin mebde avanil mustatraka ilkaki fizikeye mesela bejin varilek hey u hey u kuvak hey u tasak hey derken gelek ek bir şekli emrez bakın. O de em em bixurtume hevdur bikinin yek van van kuvana hamu jivari le bigiriş teşte bigiriş saatle bigiriş. O em aveke beravari le din tijavari le ave bakın. Pişti demek ki seviye avet hamu van e, fraganadı de bu Yani av sevya xwedkiyek ciki bilintir ciki litir nabe. Ji ama dünyaya cigere kabukut. Demek ki seviye bahra, okyanusa hamu yek. Evli gori mebde fizik ederken derhistin. Sana hazaru haysi düşülü benca. Kraleki Mısır'e bina ve hıdev İsmail. Got madem mulayı emi çekti kanali veke. Demek ki ab ser hevnak. Udes pekirin işçi tebdan kaptandı. Hazara insan. Eg mer, eg hat kuştun. Biz zori. Dan şoğlandın ev kanal bekir. Dinavvera بحر Sur و بحر سپید kanal بکرن و جار گمی لور نافت gemi direkt den bahra spid bahra spid derbası bahra Sur ben bir şekilde okyanus. Cübey ve riyeki ticari tur bal keşit cihanede o demage evrede girtin evrede girtin yani hareket lavaz dibin hamu gemi dünyaya duvar derbası dibin u evgen yana demek der vasdibin gelerek yuvan he yani peradi. Mısırya pişti demek ki pişti demek ki iflas kirin. Yani deyndar bun, kralın, mesref zedetkin, harabiye işte tişteha dikin, deyndar. bun çun sana e, hazaru haysidu haşti yupşun ve demedi. Yani didaviya sat salan uzdadı. İngiliz wî çaxî serekwezîrê İngilîza navî Dizraîlî. Dizraîlî Yahudî. Yahudî. Aslê xwe ji Yahudî û serekwezîrê İngilîza bû. Hakimê Misrê çû çû ji Dizraîlê re got got ehtiyacê me pera. Ji bo vê kanal bifroşin. Kanalê Şüvesi em dixwazin <clears throat> bifroşin. Eger hûn bikirin, pera bimedin, emê emê bifroşin we. Eger hûn nakirin, emê ev bikin bidin mazade. Yani em ilan bikin wî çaxî kî bikire evi ê bikir. Îngilîza eğer eger Fransa bikirin pis girêkek ciddi iş bo wê ya ji welatek dî pera bikir cidî ji bo wê got na got deng dernexe parlamenta İngilîza tatil ede wî çaxî. Karar lazım e, bütçe bistînin falan Dizraili ev tiştehan hemû nekirin Pereji tune bund bütçe İngilizat havkası 400 milyon sterlin mesela 400 milyon sterlin duhastin hakikan ali havkası pere tune bu bidizi İsrail'i çu zenginek Yahudi habu zengin bankereki mezin Yahudi le İngiltere habu nav euro çeld bu çu jergut pere deyim bidime jboy ki am kanali Suez bikırın o rastı ji e Yahudi hissesene diye xol bidizi ulo brengek darbe naxoji لهر دری فروتون پره کنکرین دا حکومت انگلیز انگلیزا او قنال کرد قنال انگلیزا و شرکت انگلیزا دا شغلان پره و وان دگرد تا علاقه مصر برتونه حتی کنگی حتی سال هزار و نهسد و پنجو شد عبدالناصر گوت گوت گوت ام دخوازن همو ولات عرب ارزگار بکن اوانا هاتن دهندر مصر şirkete me Ekdukin em ve kabul nakin bidizi ujnif kedi baskın kirin ser şirketi şirket kamulaştırma kirin o İngiliz askeri İngilizce cumhur derkistun bir şekli evkir. گرت قناه bu e ای مصری هف tepki İngiliz açıyor. و آ Fransız açıyor. و A İsrailci چکر tabi جبرچن İngiliz ne ev serdem serdem aşkestina İngiliz ab. O am Fransız ab. Yani sümürgecitya klasik hilduveş. Mesela Dvan salana dic Mısır ederketin, ji Suriye derketin, çıluşeşa Suriye derketin. Ji Irak'e derketin, gav bu gav duvalati باکوور ئەفریقیا دشارل دژیوان هەبوو یانی سنوورگەجیتیا کلاسیک بەرەنگی خۆی ئەسکەری ئیفلاس دکرد فقط ئینگلیزا گوتنە ئەمێ دەوام بکرد ئینگلیزا بڤی دەورانشێ جەمال عبدناسر خواستن بەهاناکێ چێ بکەن بەهاناکێ چێ بکەن و جارێک دیڤەگەرن شغال بکرد زمان دەرباس بوو بۆ دنیا تەلوی tercih net bu. Amerika birer karşı bu. Hatta Amerika uyarı kirin. Sakın eriş nekin иди zamanı сумиргеҷития классик чӯйем ван кара нанаким би вӣ ренги ӯ никарим сер бикевин фақат инглизу франса бун як ӯ аликария исраил ӯ êrişek li ser misrê çêkirin hezar û nehsed û pêncî û şeşa li dijî a girtina qena li swês du wî şerê de misir bi ser ket yani serkeftinek bû çav bû tabi sebebê wê serkeftinê hebû İngiliz, fransız İsrail bi hev şer اما مصريال لبر خدا وبسرك سبب ويها بنياك جواكا مصريال سرب يابو و بهيفي بو و دولت و سيستم دپاراست وك چوا اخويت پاراست چلشكي هي چلشكي نابرا اقتدار و جواكت چنه بو Mesela hey var brengeki aktif dici komünistal dici İslamca hina sistem ne keti bu devri. Cibayı ve civak bera bu ev germayî دوێ سەرکەوتنێت باندۆراوێ هەبوو ئەڤێک دو سۆڤێت سۆڤێت ئالیکاری کرد سۆڤێت پر ئالیکاری کرد چما ئالیکاری کرد سۆڤێت فرسەتێک بدەست بێ جنف شکێدن جنف شکێدی سۆڤێت دی di ئەندەرە استراتێجیک di cîhanê de اقتیدارێک çêbû dostaniya wê dike li dijî Amerîkayî li dijî İsraîlê û behsa sosyalizmê dike ji bo wê pir destek kir Daane askeriydi, daane diplomatik e, destektir. Amerika pxane bişeri rab. Yani nava sistema kapitalist di cihan edici hem fikir bu intune bu. Amerika dici bu uyarı kirin o hemen dema gilavazi jitşer derket hemen Birleşmiş Milletler civinek çekir o karar eksten seknandına operasyona dici Mısır'ı ve bir şekilde İngiliz, Fransız, İsrail şikestin eve ya eve ya hesabı hesabı Cemal Abdülnasır dınava Arabadı pür mezinkir. İdi vek peygamberek ilenar. Li Suriye, li Irak, li velate Bakuri Afrika, li velatin Körfezi herkesi Cemal Abdülnasır vek kurtarıcıydı. İdi Cemal Abdülnasır çi bikra Arabacı bavardıkır. Bir bavar. Bir şekli hevi ki mezin ee, da. Fakat milliyetçiliği milliyetçiliği tabi. Milliyetçiti ne civakti. Ciboyi ve bi demere li ser hesabı van serkeftinana, ser esası van serkeftinana Cemal Adnan Surkost icar fikri xwe dayetme bik. O tepki beramberi wî çene zede çene. Tepkiye gel tune bu gel hemezdik. Bi vê alîkariya gel خواست اجارگاو بگاو مخالف خود تصفیه بک و نفوذ خود فرح بک یک جوه محاوله فرح کرنا نفوذ لسال 1957 به سوریه را یکی دیچه 1907 şey 57 değil mi? Megut 57 1957 Suriye hinek reve bire Suriye çuncem gotin em xwazim tar biyek bin ew zaten yani ledgariyal ser vi esasi yekîtî çêkirin êdî navê Mısr û Suriye ji ortaya rabû navê bu Cumhuriyeta Arabi yekbûy. Yani Birleşik Arap Cumhuriyeti. Fakat ev yekiti ne bu ne bu bingaha yekiti Arap. Yani mesela normalde çavakirin kostum Suriye'ye bir yek binç boy di pişri Ürdünci tevlan bibi, Lübnan tevlan bibi, Irak tevlan bibi, gav bu gav fereh Fakat ev ne bu? Sebebi evi çi bu? Sebebi evi ev otoriter sistem yani sistemeki otoriter bu her tişt xist hizmeta iktidarı ji ber got em dijî emperyalizmê şerdik û em dijî siyonîzmê û tehlikel ser me heye hamu bo vê gerek em dijî emperyalizmê bidin xerçkirinê zamanê muhalefetê li dijî derketinê perçebûyînê nîne ji bo vê kê behsa tiştekî cuda kir lêdan lêdan tasvîr ev bu sersebebê bi taybetî arap, siyasî ereb mesafet edeyim. Mesafet edeyim. <clears throat> Ayrıca dondure ve yedi. aslında ne yekiti? Sümürgeciti bu. Yani Suriye bu vak sümürga Mısır'ı. Jberçin, çavkaniye fikri nasırı Mısır. Jiboyven demek Suriye Mısır bu niyek ve cari Mısır'ı subay. Mısır'ı üretmen. Mısır'ı mamur dahatın Suriye. Suriye van bir evet. Üretmen eki Mısır'ı, üretmen eki Mısır'ı ji kaymakam kaymakamekî Sûrî betir yetkin. Yani bu wek ewkekî Sûrgin. E tabi gav bi gav e, Suriya ev kirin. Suriya e, li, li, be, kabul nekirin. E, hinek hareketi siyasi Suriye'de li dijiye kitiye derketin. U tabi Suudiye jî pere danman. Ji bu ev yekîtî xerabı be. U Türkiye ev destek kirin. Ji bu yekîtî xerab. Çünkü Türkiye پرژبه که تی عادز بو مثلا عدنان مندرس گوتن اکویه عدنان مندرس رئیس وزراء ترکیه ویچان دبی تشتکی ور دبی دبی دو از رازام دولتا جیرانمه نفوسا و 8 میلیون بو از بس به شیار بون بو 38 میلیون جبر به مصر بو یک یا مصر ویچاقی نفوسا و 30 بو ای سوریه جی 8 بو دبی ور نابو حتی هنک سناریو ها بون گدریا ترکیه ده ایریشه که عسکری بکن سر سوریه و اوکی خراب بکن یکی تی خراب بکن ev nehu ve hem Türkiye hem velatek endavi hareketa cudabuyine Suriye destek kirin uygulamaya gınasıriyat Suriye kirinci himbetir ev mesele zemincer hazır kirin Ciboy ve sana şestu yekedim Suriye perçab. Carek di perçab bu devlet ekser bu. Yani yekitiyat veren Mısır'ı Suriye çıkasa devam kir. Ee, çarsa. Devam kir. Fakat Mısır هین جی هیزک و عبدالناصر هین جی هیزک تگهداری کرن تجربه یکی تیاب سوری رو سر نکد fakat دیسا جی e, devam dik. Dibi serdemedin li Mısır'e hem bi bandora danuşlendin hep Sovyeti hareketa çep hinekil peşket hem jib alikariya Amerika hareketa dinip. Ev her du hareket Cali Abdülnasır'dı vakt tehlike hatin ditin observandır. Hareket Hareketa İslami leda gelek insanı evan girdin. Teorisiye nevani heri mezin de hapse dokuş. E, ee, Seyyid Kutup. O gelek kesedidir. Demek ki en beşi İslami bir girin dest emel servan hareketana heneki daha berfir hepsekin. Hareketa komünistçi bir rengi tasfiye kir. O demek tasfiye kir Sovyet deynettir. Çima deynettir? Jiber dost Sovyet. Sovyet jiboy ve شعب کرد لسر لیدانا کمونیستا تصفیه کردن کمونیستا حتی درجه داوی سیاستی که ilkesiz دامشان و همه دونانم لسر اساسی ev ki bu. Lüser esası Biçava Filistin'e halas. Herkes ve hediye bu. Abdülnasır Filistin'e halas. Abdülnasır Filistin'e halas. Artık yaş derece ki iti Abdülnasır gerek gavek ebabiş. Miltici, miltici İsrail. Gave kenar veje inandırıcı bu bir şey, ortaya radı. De netice de e, şer e, ilan kirin. De hazaru nehsidu şestu hafta de haziran edi şer ilan. Tabi avanat god cephe şer henin. Arab yakın. Mesela Ürdün dema gotin eme şer bikin. Kral Hüseyin, Kral Ürdün'e çu cem Abdünasır tebki dijmin evi buji. Çu cem go eger şer bikin ez e, ez tevvet. Cemal abi nasıl gut tamam. Madem tevmed ve ez subayeki bir şeyim orduya ürdünej bu idare bükü. Gut tamam. Jiberçi Kral Hasan tırsya. Eğer şer bükün, upser bükevin, her tişt kev deste Abd Nasır uydu kesne makar beraberiydi. Eğer şer bükev, o bin bükevin, iş Arab arbejmine meşer kır, Ürdün alimene kır, hain bu, idisa e, bu. E, iş bu evi, gotna ordu hazır edin denetim atadı. Tiçi bu hazır. Suriye zaten bak cepha kişer bu. Mısır cepha kişer bu. Lübnan mı çaygot emlak evin vişer. Ta'lak emlak yer tüne. Ne ketişer? Ve şer de şestu haftadı. Hazar nesudu şestu haftadı. Dest bekir. Hesabı esu gumalen hev dernek et. İsrail hezek ve kurt hebu jer hesab nekir. Bu yani demeki hesabı baş nekir. O demek Kürttü. Dişeş rojadı. Dişeş rojadı. İsraille'den cebha Ürdün'de kısmek Ürdün girt. Yani işgal etti. Tene evna mesela ev Gaza u Batı şerya beri net bin deste İsrail'de bun ev girtin jder bivan kısmek ji Ürdün girt. Ee, kısmek ji Suri girt. Yani ev Cihaye Golan u u e, e, bajarek Suriye navyo knetra hafte uçara dicarek di İsrailce derket fakat hata uçak dede bu Mısır Sina gırt yani ev kısmı Erda Mısır'ı, e, kelega İsrail e, Sina e, ev gırt yani hatab hatab kanali Suez hat <coughs> e, bir şekli İsrail dondure şeş rojadı se arteşi Arabaş kanandın u se velate Arabadı artişi var. Ev bu sersebebi ev bu sersebebi ki hatta astaki şer'iyet meşruiyete Abdülnasır bikev. U arayışe nuh çebi. U gav bu gav Mer çava ber bir çapaytiye dicid nava arabada hareket ekçi. Ciberçi. Mesela minak ekey. Dibin demagi demagi ev şikest demagi Mısır'ı şikestin. Vezireki Mısır'e diçeceğim, diçeceğim büyük elçi Rusya el Mısır'e. Dibece hep silahı harap vedan memeni gariban bir. Ciboyu vermiş kes. Az disti, azarlamadık. Büyük elçi Rusya ve aynı silah meda Vietnam yaş. Ama av serket. Ne ev gutinek tabi. <laughs> Gutinek ama çi ifade et ki tiştek arayış, rej arayış şeker vedik. Ciboyu ve araba çugut nava araba fikreki ha peşke. Demek ki mesele ne silah, mesele fikir, zihniyeti. Bu çağı demek ki eğer em çep bana emiş biser. O ev bin keftina han revekir ge hareketa çep nava araba peş bike. Taybeti nava Filistinyadı. Hazarun hesbu şestu haşta cefa şabi avab. Cefa şabi ya George Habeş. George Habeş yani insaneki Marksist, Leninist, Filistini navi mamostelê dikin, mamoste marksizmê. Bu insanekî ilkelî bûye. Bi eslê xwe xristiyan belkî mirbê ez bawerim. Gine mirbî jî felc bûye. Ciber ber demek dirêj siyasetê nakin. Yani demek dirêj nikar siyasetê bik felc bû bû demekî. û e, navê wê red cebhesî bû. Cebha redkirinê. û O wan ew kekî sor, e, paçikekî sor pêv dadilaqandin. E, dinivîsandin em hamu em hemû proje aştiyana red dikin. E, Marksizm Leninizm esas digirtin û eylemi fedayî pêşxistin. Mesela ev eylemi gwer İsrail tengav kir, revandina tayara gelek hedefe dîtir cevha şabî Yani red cephesi kirin. Militanekî wanî pir xurt hebû çaxî navî Wedî Heddad bû. Wedî Heddad, Wedî Heddad Wedî Heddad li Iraqê Li Irakê mir bi dizî zamanlî zehirleme. Mossad di Irakê de di de zehirlema gibi zamanlî bandor bike. Vî şeklî jin şikemir kesin zani bu çima miriye. Hatta hene kago acaba George Habeşi boyu wij berxwarak kuştî. Demê dawî de eşkere bû Mossad'a kuştî. Bi zehirleme. Ve dî heddat pir eylemê balkêş li dijî İsraîl e, dan hareketa çep tene dinava Filistiyadına tabi ev ne ne parti komünisti komünisti klasikin ha ev hareketeki çep inuy çektarın var e, perspektifi olan iktidarı henen bir şekilde peşket duvalate körfez edici devlet bir de sokak Yemen'e başvur bun iktidar aynı ev hareket li Filistin'e cepha şabi çekirin nava Filistin'yada li Yemenci bun iktidar li başvur Yemen devlet çekir او دولت حتی سال هشته و ششاجی هشته و شش هشته و هفته هبو ده پیش ره پرسگریک یوانی هندرین درکتن خالقا هفدو کشتن جب شونده تسلیمی Bakur Yemen bunu bunyek devlet. Halbuki bere başuru Yemen devleteki sosyalist. Bir serkeşya kesek inavi Abdülfettah İsmail Çevud piş rahat kuştine tabi. Ee, hareketa çep açek dar Taybet İldiş İsrail بگیرنگی پیش کرد و مصر گاو بگاو او رولا خو آگه جوی همو عربا بالکش بندا کر به تایبتی جی به مرنا جمال عبدالناصر هیم به ترول وندک جبر جمال عبدالناصر وک سمبولک بو ایگ شونا وی هاتن جیوی دانه گرتن او کاریزما وان تو نبو دولات عربا ای خوست تقلید آوی بکجی سر نکد مثلا لعراق صدام خوست صدام حسين خوست تقليداوي بكم بسلوغان الدجي امبرياليزم الدجي صهيونيزم ببانا خوست تقليداوي بكم سر نكد ديسا لباكوري افريقيا قدافي خوست تقليداوي بكم قدافي خو كوريكي اوك دحسبانت كوريكي وي چی جرد بجیم فخری ده حسبان فقط پشتی مرناوی خوست او ویرولی بلیزه او جیب yani kesinlikle vururlar Abdülnasır Bilis'te. Abdülnasır piştige e, mir gav bu gav Mısır alakayı hep Sovyetleri hedi hedi kut kırın. Be emperyalizm hep Amerika hep Avrupa hep giredan o e, pişti e, şerri Hazar Nehsudu hafte usisya pişti şerri hafte usisya be İsrail'le hevhatın e, gerekçe vanil hevhatın e çi bu? Er da Mısır'ı ve garantin. İsrail sina derket. Çola sina derket. Da Mısır'a. Mısır'a got eme. Mefers Gregi koy İsrailde. Halkirin. Er da mey bin destebu me. Paşdı ve garan. Ucboy ve agirbes bi İsrail elan kuru. Hatta roja ilo devamı. Utsala hafte ve hafte ve bişundi. Hafte ve hafte. Hafte ve haçta. Anlaşmayı kam David ve alakı Arabi cerd bejin tatbi' tatbi' yani normallaşma alakı normallaşma ege de Israil danin ki hatta rojairu devam dik. Mısır bir şekli je cepha e, e, berxwedane û temsîla milliyetçîtiya Arab a dijî emperyalizme dijî siyonizme derket. Mısır potansiyel ve gibi bir hezeki heremi hey. Potansiyel ve zanisti, potansiyel ve nüfus. Fakat Mısır Nahelin giser bu habibi. Jberçim, jbergi likeleka İsrail. Eger de Mısır'dı, hezeki serbuha derke bir peş, eveya ebihel İsrail tangav. Ve jveydi, emperyalizm, bere Fransız ve İngiliz, de piş reji icar Amerika, her demi Mısır, bi bi kaydı bağı organik bu habi giredin, jveydi Mısır her demi çerçeva berjevendi vandı hareket. Sistema siyasi Mısır'ı, Li ser vî esasî tim dibin kontrolê de. Ji ber Ebdinasir pir tişt bi wan darman dakirin. Carek dî naxwazin Ebdinasirek dî derke. Carek dî naxwazin derkev. Ji bo vê dema pirsgirêk li Misrê derketin hemen Amerîka müdaxele kir. Ji bo çi? Ji bo tepkiya gel kanalize riyen dîtir bik. Ji ji mübarek rigo istifa bik. Ordî xis devre. Bi vî şeklî mesele denetimi dikit xwar. Tabi Mısır eğer bir hezeki heremi o potansiyel tedheyi Jiboy İran u jiboy Türkiye jina baş. Jiboy de na Türkiye fırqay giliyi beramberi van revşet Mısır edici. Berçi jiber ki Mısır ne devre deyi Türkiye hevka sekare dinava sistema Arabi de xobci. Jiber ki Mısır ne devre deyi İran hevka sekare dinava sistema Arabi de xobci. Yani sızma bıkıp Arabi de bejin ihtirak derbas buyin. Derbas buna sistema Arabi de. Jiberçi jiber sistem be xodi. Aktore serekit sistemede felç Mısır'ı ev felç ji bo hîvê şiyarbûna nûh di Misrê de rêl pêşiya gelişmena fakat heza gel rêkxistina wê têrê bike ecarek dî misyonekê bidin Misrê tabi ew mereniz yani ew ya ne, ne diyar êd düzeyde bir de yani ji nûh de ava bûnekê çêbike mereniz anî Heza wê rêkxistinî قرار لی بناوی جبر هر روش سیستم نابنتوی دخوازی لی بابی هر روش دخوازی وەک چاوە گوهرتن چێبووی بدنیشاندان ئەمە سیستەما بەرە بدە دەوامکردن حتان هە محالەفەت شیار تەبکی نیشان ددە کۆنتترۆل دکە ئەما هێزاوەی ڕێکخستنی ئێتێرە بکەیەگە لە گۆری ئیراداخوا سیستەمەکە چێ بکەن ئەم محالەفەت د تابلووا سیاسی دەدمە منزەرە سیاسی دد مسرێ ئێکارە بە فعال بە tabi evveya hinacı merenikare tam tespit bıke ama muhavela keyi ciddi balkeşi bu kadru kıymeti gerek mere bir şekli binir. Ee, Mısır bir şekli mere kar binir hine. Tabi gelişme Suriye, Irak'ı hene Avanajı hem hemme alakadar dikin ve Kurdme alakadar dikin hem jî hereme alakadar dikin ji bo ve girin gimere serbisekine fakat ez ne nekizede çebû هناك زمان هاي أما أم نظر بدنا ذلك باش أم نظر عني بدنا